prajem vám pokojné marcové ráno, 12. v poradí, ktoré svojou klasikou zrejme neprekvapilo. Slnko máme tam, kde vždy. Dokonca prišlo opäť z východu, čo nemusí každého potešiť, ale sú fakty, s ktorými nepohnete. Samozrejme, že ten, kto túto svetovú stranu neuznáva, nemusí ani jeho prítomnosť. Napokon aj tak deň čo deň končí na západe. S nami je to naopak. Vždy, keď niekam vstupujeme, počase tak či tak, je to nad dverami o nápise s názvom Východ, minimálne teda pokiaľ ide o budovy. Aspoň ja som teda <laughs> nikdy nezaregistroval, že by tam bolo niečo iné, napríklad západ. Ale ak to v tejto chvíli monitoruje niekto, komu aj toto môže prekážať, možno sa to meniť bude. Ak už zmena, tak obsah aktuálnej petrolíky ten ju ponúkne, pretože aj v tomto čase je sa za kým obzerať. A tak pokiaľ zostávate, vitajte v našej spoločnosti a nech sa vám príjemne počúva. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. celkovo, ale tí, ktorí majú prehľad v hudobnom kalendári, tak e, pochopili tento úvodný titul, ktorý nám pripomenul štvrtý radový album skupiny Maduár, pretože včerajší termín 11. marcový deň bol jubilejným v prípade hlavného interpreta menom Juraj Matinko. Mal totiž to 50 a aktuálne, keď teda pripravuje aj s, bracom, s bratom Lacom koncert s hviezdami svetovej dancefloorovej a tanečnej scény, tak e, má dôvod takýto na oslavu a je aj na čo spomínať, nielen na ten 1. august roku 1986, keď to všetko v Rimavskej sobote začalo vznikať, ale potom aj nasledujúce obdobie, hlavne tie 90. roky, boli úspešné, ponúkli albumy ktoré si mnohí všímali, I Feel Good hneď v 94. O rok neskôr Space, potom došlo na titul s názvom Ten, no a Lačita tá v roku 1997 túto trojicu doplňala, nasledovala aj e, profilovka s názvom Walt This Way, 007 tá prišla o 7 rokov neskôr zase, no a v 2017 sa rekapitulovalo už to nezaznamenalo taký ohlas, ale stále sa dosť fanúšikov obzracia aj týmto smerom, ibaže je to moment, keď máme možnosť si pripomenúť hneď niekoľko jubileí, tak preto len jednou pesničkou takto v úvode, pretože tu máme ešte aj ďalších a predovšetkým sa pristavíme pri tandeme Ladislav Štajdl a Arnošt Pátek. Málo kto sa týmto smerom obzerá, my si to dovolíme prípade Ladislava Štajdla je to o nedožitej 80 -ke. Arnošt Pátek, eh, ten by mal o 10 rokov menej. Eh, takou klasikou už sa stáva aj rubrika s názvom Trikolora, ale dnes ju dovolím dať bokom, keďže môže byť, že mnohí zaregistrovali odchod Jozefa Zímu. 6. marca nám dopísal svoj životný príbeh – a čo nám tu zostalo, to si aspoň v niekoľkých kúskoch tiež pripomenieme. Čiže 12. marca, to je 71. deň aktuálneho kalendára, meninový oslávenec na Slovensku tým je Gregor, majiteľ mena gréckého pôvodu, významovo je to teda ostražitý alebo bdelý, čo v podstate vystihuje aj českú podobu, tam je to totižto o majiteľoch mena Řehoř, čo je v to isté, lebo je to odvodené od výrazu Gregoros, a toto meno bolo obľúbené hlavne medzi pápežmi, bolo ich 16. E, no a pokiaľ ide o svetové dni, to tu dnes riešiť nemusíme, takže máme už len udalosti jednotlivcov a samozrejme aj avizované bloky k tomu Prvému sa budeme približovať ešte cez niekoľkých oslávencov a tiež guľatých. Napríklad obzranie sa do Michaloviec za narodeninovým oslávencom zo 6. marca písal sa rok 1975, keď sa narodila slečna, ktorá sa neskôr stala aj speváčkou, aj fotografkou, vyštudovala angličtinu, neskôr ju učila, dokonca aj tlmočila z nej. No a keď sa vrhla na muziku, tak to zaujalo aj tých, ktorí rozdávali ceny. Na Slovensku to bol Aurel, alebo osobnosť televíznej obrazovky, respektíve Slávik, než nám uhynul chudák. No a dokonca hneď dvoch za roky 2003 a 2004 si odniesla aj Michaela Paľová alias Miša. Dvihala nám náladu, a snáď ju dvihne aj v tejto chvíli. životný príbeh je rozdelený na tzv. dekády. Tá prvá v prípade Michaely Paľovej bola o prekladateľskej činnosti, tlmočníckej, bola lektorkou angličtiny, cestovala po Európe, tlmočila 9 rokov. V roku 2002 prišla dekáda muziky, 5 albumov, koncerty, televízne vystúpenia, fotenia, hudobné ocenenia, lietala do New Yorku inšpirovať sa tvorbou hudby, trávila veľa času na tzv. workshopoch, kde sa učila pracovať s fotografiou, čo bolo tiež hobby a aj interiérový dizajn. V 2012 sa narodili dvojičky, takže ďalšia dekáda to bola rodina a tomuto v podstate zostala verná do súčasnosti. Na deti údajne hovorí len anglicky, a aj tu existuje nejaká skupina s deťmi anglicky na Facebooku a je to aj o tom, ako vychovať napríklad aj dvojjazyčné dieťa, niekoľko pár audiokníh a práca s hlasom, toto je tiež činnosť, ktorá ju začala naplňať, takže zrejme tých noviniek veľa hudobných už nepribudne, aj keď sa pred istým časom pripomenula nejakou novou singlovkou, ale album z toho zatiaľ nebol, aspoň som nezaregistroval. Dnes takáto obzeračka. Za ďalším jubilantom sa preštrikujeme cez prvé udalosti, ktoré nám 12. marcový deň rok postavil do cesty. Viedenská univerzita z roku 1365, to je tiež jubileum, zakladal ju vojvoda Rudolf IV. Habsburský. Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nová pozonienzia, čiže bratislavské noviny v roku 1721 vychádzali do septembra nasledujúceho roku a boli prvými novinami v Uhorsku. Druhá republika francúzska, vyhlásená v roku 1848, tiež mohla niesť znaky zaujímavosti, no a Poprvýkrát vo fľaškách predávaná Coca-Cola, to si môžeme rozobrať aj v nasledujúcej relácii, to sa písal rok 1894, všetci vedia, aký to je nápoj, mnohí ochutnali a mnohí už ani nemusia. Predáva sa vo viac ako 200 krajinách sveta, vyrobil ju doktor John Pemberton v Atlante v Spojených štátoch, pravdepodobne inšpirovaný úspechom alkoholického nápoja kokavin. No a kombinácia vína s kokainom toto bolo niekde na začiatku, v roku 1885 bola v Atlante prohibícia, tak sa preto snažil o výrobu nealkoholickej verzie francúzského nápoja. Prvým obchodom s Coca-Colou bol od 8. mája 1886 predaj vynálezcu alebo tohto vynálezu v jednej z lekární v Atlante. Patent ten bol označovaný ako liek. Mal pomáhať pri viacerých ochoreniach, ako boli bolesti v brušnej dutine, nervového pôvodu tiež bolesti alebo hlavy, liečenie závislosti na morfiu, dokonca aj pri impotencii. No a prvú reklamnú kampaň na ňu rozbehol v časopise v máji roku 1886. Prvých 8 mesiacov sa nápoj predával v priemere 9 fliaš za deň. Koncom 19. storočia receptúru na tento nápoj kúpil jeden z amerických obchodníkov, ktorý svojim marketingom a taktikami dosiahol, že táto značka sa stala jedným z lídrov na trhu nápojového priemyslu. Či to dnes po XY rokoch, keď už sa všeličo spomenilo, mnohí rešpektujú a dávajú si do košíka, zrejme asi áno, lebo inak by sa toho toľko nevyrábalo. Alebo sú takí, ktorí to absolútne ignorujú, nech je to akákoľvek kola, tak to už je individuálne. Bola často aj samozrejme kritizovaná pre svoje obchodné praktiky, hlavne preto, že tento produkt je považovaný za zdraviu škodlivý, prvým protestom dochádzalo pre údajne vysoký obsah kyselín. Vo viacerých súdnych sporoch sa tento názor nepotvrdil. Ďalšie protesty boli zamerané na vysoký obsah sladidiel v sódovej vode, ktorá podporuje vstrebávanie hlavne u mládeže dochádza k riziku vzniku obezity. Štúdia potvrdili, že obsahuje aj nízke množstvo kalcia, magnézia, kyseliny a skorbovej flavínu a vitamínu A a kritizovaný je tento nápoj aj pre svoj obsah kofeínu, ktorého užívanie môže spôsobať tiež e, fyzickú závislosť. No, osviežiť sa dá čímkoľvek, aj čajíkom, aj muzikou, muzikou, ktorú napríklad svojho času vyprodukoval tiež jeden zo včerajších oslávencov a ďalší jubilant. Nie je to tak často, aby sa postavil pred spevácky mikrofón, ale nájdeme aj album, dokonca sa za jedným aj obzrieme. Narodil sa vo Vysokom Mýte pred 60 rokmi, vyštudoval Pražskej divadelnú akadémiu muzických umení. Po štúdiách v roku 1987 nastúpil do divadla Y. Hostoval aj v iných divadlách, no a do diváckého povedomia e, sa dostal predovšetkým vďaka filmovým úlohám, pre ktoré bol vyberaný vďaka svojmu takému výzoru charizmatickému aj temperamentnému prejavu. Premiéru si odbil v roku 1985 povietkovým titulom Zelená léta. Charakternú úlohu dostal v šestdielnom seriáli o českých emigrantoch s názvom Konec veľkých prázdnin, tam si tiež zahral herca. Možno najvýraznejšie na seba upozornil cez filmový muzikál Šakalí léta, v roku 1993, kde stvárnil hlavnú úlohu výstredne oblečeného mladíka menom Baby, ktorý bol úplne posadnutý rock'n'rollovou muzikou a muzike teda nemá blízko ani v nasledujúcej nahrávke. Reč je o Martinovi Dejdarovi. Už aj tento pán dokreslil šiestý krížik no a tak tomuto spievalo ešte v 90. rokoch. se odvážím Přiznat, že to já ti kytky přináším Dál si sama, dál jsem sám Každý den bez tebe si vyčítám proč já jsem sám, když tebe vidím všude, kam se podívám. Hej, hej, baby, já se tě ptám, koho ráda máš. Za kým chodíš, kam pospícháš, zdá se, že mě nevnímáš si sama a proč já jsem sám, když tebe vidím skoro dýchat přestávám. polovička 90. rokov pre Martina Dejdara zaujímavá aj titulom Učiteľ tanca, za čo získal aj Českého leva za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe. Potom sa objavil aj v tituloch typu Amerika, Příliš hlučná samota, Proč, alebo v seriáli Zdivočela země. My sa skôr budeme točiť v blízkosti miesta, kde sa E, točila trojka e, trilógie Slunce Seno, pretože tam nás ťahá aj meno ďalšieho účinkujúceho dnes, inak okrem herectva využil Martin Dejdar svoj hlas aj v dabingu, prepožičal ho Bartovi Simpsonovi v e, seriáli o Simpsonovcoch, ale bol tam aj myšiek Stuart Little, no a známe je aj to, že sa venuje z času na čas aj moderovaniu, uvádzal aj televízne programy typu šance alebo ptákoviny, a z ďalších programov nejaký ten Silvester, prípadne voľba Miss. Nie je to také časté, ale je možné ho aj po tejto stránke uviesť. Gratulácia tiež k životnému jubileu, ale jubilea sú spojené nielen s príchodom na tento svet, ale aj s odchodom. O tom bude o chvíľočku reč. Predtým pohľad do 20. storočia, čo nám 12. marcový deň ponúka v roku 1913 položili základný kameň budovy Austrálskeho federálneho parlamentu v Kambere a tým aj nového hlavného mesta. V Rusku tiež e, hlavné mesto bolo v hlavnej úlohe o 5 rokov neskôr, keď miesto Petrohradu do tejto pozície postavili Moskvu. Mahatma Gandhi v roku 1930 sa so svojimi najvernejšími stúpencami vydal na solný pochod, aby protestoval proti solnej dani, ktorú Briti v roku 1923 zdvojnásobili. Dotkla sa predovšetkým chudobných rolníkov. Pri príchode do Dandy na pobreží Arabského mora nazbieral niekoľko solných kryštálov, čím názorne demonstroval spôsob ilegálneho získavania soli. Nasledovalo to, čo sa aj očakávalo, bol zatknutý, Jednotky nemeckého Wehrmachtu v tento deň v roku 1938 obsadili Rakúsko. Išlo o tzv. Anschluss, čiže anexiu Rakúska Nemeckom. Bolo to vyvrcholenie snách zjednotiť nemecky hovoriace obyvateľstvo ako jeden národ. No a práve jeden z prvých krokov úsilí Adolfa Hitlera to bola expanzia práve týmto smerom. V roku 1940 v Moskve uzavrali mierovú zmluvu, vtedy medzi Fínskom a Sovietským zväzom, čím sa skončila tiež vzájomná vojna, ktorá trvala od novembra predchádzajúceho roku. V roku 1949 v Slovenskom národnom divadle mal premiéru prvý pôvodný slovenský balet Orfeus a Euridika od Tibora Andrašovana. 1966. v Indonézii pozbavil generál Suharto moc e, prezidenta Sukarna a sám zložil prezidentský sľub. V nasledujúcich pogromoch v krajine prišlo o život približne milión ľudí, najmä príslušníkov čínskej menšiny. Niekde je radosť, niekde je starosť. My to práve takto otočíme v roku 1969 eh, sa riešil Sobáš. Paul McCartney ako posledný člen skupiny Beatles sa ženil na radnici v Londýne. Za manželku si bral fotografku americkú a novinárku Lindu Eastman. Prvýkrát sa stretli 15. mája 1967. Takže necelé dva roky stačili na to, aby sa koláčiky piekli Stretli sa na koncerte v jednom z londýnskych klubov po odchode od Beatles. Zakladal potom Paul kapelu Wings, v ktorej hrala aj manželka Linda. zobrala na rakovinu v apríli roku 1998. On sa potom ešte stihol dvakrát oženiť. Rok 1975 bude zase z tej protiľahlej strany je to 50 rokov od momentu, keď v Prahe popravili poslednú ženu na území Československa, neslávne známu Olgu Hepnarovú. Tá bola ročníkom 1951, mala teda necelých 24 rokov. Premiéra filmu Vlasy Miloša Formana v Spojených štátoch, to sa spája s rokom 1979 O 4 roky neskôr v Angole protivládni rebeli zajeli 66 e, slovenských a českých občanov, vrátane žien a detí. Pri pochode 19. apríla zomrel jeden z unesených, 37-ročný Slovák z Bratislavy. Prvú skupinu 45 zadržiavaných napokon najmä ženy a deti prepustili 6. júna toho istého roku 20 mužov muselo však na slobodu čakať viac ako rok až do 21. júna 1984. No a posledná udalosť z 20. storočia, veľká radosť na českej, polskej aj maďarskej strane. Tá je z roku 1999. Tieto tri krajiny sa stali členmi Severoatlantickej aliancie. Čo lepšie sa môže štátu v Európe stať. No. A teraz poďme za pánom, ktorý už túto akciu alebo tento akt a udalosti tohto typu sledovať nemohol, keďže nás opustil 10. marca roku 1995. Mal 48 rokov a už v tom čase sa stal legendou a aj takým tzv. kráľom českej country music, pretože ide o Miška Tučného, na ktorého si tiež dnes aspoň jednou pesničkou zaspomíname. On už ako dieťa eh, mal blízko k muzike, prvé skúsenosti boli zo zboru v ľudovej škole umenia, aj si zahral na klavír, na gitarku a ako 14-ročný bubnoval v školskom Dixielande, vyučený predavač, maturita, tá je z roku 1965. Na počiatku jeho hudobnej kariéry pôsobil vo viacerých kapelách a rôznych hudobných žánrov. Bol tam aj nejaký ten big beat. Na tú country scénu vstúpil ako 20-ročný, keď sa zúčastnil historicky prvej porty ako host skupiny Rangers. No a zaznamenali tam aj úspech. Tento prvý ročník eh, porty vyhrali Spolupráca s touto kapelou ale dlho netrvala, na tom ďalšom ročníku už sa objavil ako súčasť e, skupiny Rivals. Na zlom v kariére potom prišiel po stretnutí s Honzom Vyčítalom a prechodom do kapely Greenhorns. Samozrejme ani toto nevydržalo, boli tam fešáci a potom vďaka Zdeňkovi Rytířovi vznikli na druhý pokus tučňáci, ktorí ho sprevádzali v podstate až na koniec jeho životnej púte, aj keď ten posledný album Šťastné staré slunce tam by mal byť hlavným telesom golem Jana Václavíka. My si pripomenieme rok 1984 a singlovku, ktorú pripravil práve Zdenek Rytíř. Úžasný text, snáď vhodný aj do tohto obdobia, aby sme si trošku prehodili ten náš hodnotový rebríček. Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň má, aby mě tu hrál. Pár snů mám, abych dál za nocí je tu snil, že mám jen jeden lidský úděl ten, abych tu žil. taky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý prout řeky mám, abych stříbrul se a byl, že mám to výsadní právo, abych tu žil slunce mám, na cestu mi svítí. Štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil má, abych nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Polovička 80 rokov bolo aj o albumoch typu Stodola, Michala Tučného Jak chcete žít bez koní, respektíve taký koncipovaný program, jak to doopravdy bylo s Babinským, tiež so skupinou Tučňáci a Zdeňkom Rytířom pripravený Ty nasledujúce produkty starého obsa novým kouskům nenaučíš alebo Medicine Man uzavřeli 80. Nasledoval koncert ve Valdickém Lapáku, zaznamenaný v novembri roku 1990. No a potom došlo ešte na dva albumy Jižanský rok a spomínané šťastné staré slunce. Tam sa to žiaľ teda uzavralo keď pripravoval tiež profilovku s Alanom Mikušekom, s ktorým stihol natočiť aspoň dva duety. Jeden, ktorý už Alan ponúkol aj ako solovku, pesničku Dášť. No a potom to bola skladba, ktorá mala v podstate dva názvy, Vždyť víš, alebo Len chcieť. Také dueto česko-slovenské a tiež sa to vydarilo, takto sme si na Miška teda zaspomínali Mnohí tak môžu spraviť po vlastnej osi. Ja nejsem zpěvák, spieváci jsou v Národním divadle, já jenom zpívám lidem písničky. Aj toto tu po ňom zostalo a boli aj takí, ktorí mu v podstate uverili všetko, čo v tých pesničkách pospomínal a čo sa vďaka ním mal možnosť, teda do akej pozície dostať. Takých interpretov veľa dnes nenájdeme ale môže byť, že aj ako autory nás budú zaujímať aj ten o chvíľočku, ktorý bude už v hlavnej úlohe a od ktorého si pripomenieme viacero nahrávok, aj keď teda ako spevák zase to si môžeme povedať, e, také úspechy nedosiahol, ale niečo naspieval a práve po tejto stránke bude pre nás zaujímavejší než ako autor pre iných. K nemu sa dostaneme cez udalosti, ktoré na konci v podstate budú aj tak trošku o ňom Rok 2000, eh, keď sa písal, tak vtedajší pápež Ján Pavol II požiadal počas slávnostnej omše v chráme svätého Petra vo Vatikáne o odpustenie hriechov cirkvy z minulosti, vrátanie neprávostí páchaných na židoch, kacíroch, domorodých obyvateľoch a ženách. Ešte by tam bolo možné dodať aj tie deti chudence, ale sú udalosti, ktoré môžete dať bokom, ale zabudnúť ako hriechy by nemali byť zabudnuté. Americký finančník Bernard Madoff eh, sa pred súdom v roku 2009 priznal k sprenevere 18 miliárd amerických dolárov, najväčšej v dejinách Wall Street. V roku 2011 po silnom zemetrasení sa v jadrovej elektrárni Fukushima na severovýchode Japonska čo bolo najviac poškodené vtedajším zemetrasením, zrútila časť budovy reaktoru. V 2013. kardináli katolíckej cirkvi sa zhromaždili v Sixtínskej kaplnke, kde sa oficiálne začalo konkláve, na ktorom zvolili nástupcu pápeža Benedikta XVI. V poradí už 266. pápežom sa následne 13. marca toho istého roku stal Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, ktorý prijal meno František na počesť e, svätého Františka z Azízy. V roku 2018 po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej odstúpil z funkcie ministra vnútra ten súčasný Robert Kaliňák. V roku 2020, tam to uzavrieme, Spojené štáty pozastavili cestovanie z Európy kvôli covidu a zároveň aj česká vláda poprvýkrát v dejinách e, vyhlásila núdzový stav pre celú krajinu z dôvodu pandémie takzvanej, ale niektorí si cestovali smelo aj tak ďalej a ono sa to v podstate potom stalo realitou aj na Slovensku. Ten, kto s tým covidom mal žiaľ teda smutnú skúsenosť a napokon sa to aj vďaka tomu definitívne uzavrelo. 31. januára 2021 bude v hlavnej úlohe nasledujúceho bloku pesničiek, keďže 10. marca uplynulo 80 rokov, čo sa v obci Stříbrná Skalice narodil, tak mu dnes venujeme spomienkovú pasáž, konkrétne teda Ladislavovi Štajdlovi a budeme počúvať, ako mu to svojho času nielen hralo, ale aj spievalo. udalosti. Pre mnohých môže byť, že dodnes celkom príjemný seriál. Muziku písal práve Ladislav Štajdl, ktorý sa od detstva o muziku zaujímal, hral na gitaru. Hneď po maturite nastúpil ku kapele Crazy Boys Mikyho Volka. No a o rok neskôr prešiel do Semaforu. Tam to e, začalo aj o pokiaľ ide o tie skladateľské pokusy a svoju úplne prvú pesničku písal pre Valdemara Matušku ale v zápätí došlo k spolupráci s Karlom Gotom, pre ktorého začal písať už v podstate na mieru skladby aj so starším bratom, textárom Jiřím Štajdlom a ako trojica potom v roku 1965 zakladali vlastné divadlo Apollo, v 67. potom absolvoval s Karlom Gotom poloročné vystupovanie v Las Vegas a následne sa stal šéfom sprievodného orchestra ako hudobné teleso mali zvláštne postavenie, členovia boli vysokoprofesionálni muzikanti, pretože bolo logické, že domáci najúspešnejší a, a skrát sa hovorilo, že najlepší spevák má mať e, kapelu z najlepších muzikantov vyskladanú. Členstvo v tomto orchestri bolo teda len pre špičkových hudobníkov, bez ohľadu na to, Ehm, či vlastná hudobná kariéra a zameranie bolo iné, čo bolo teda v 80 rokoch príkladom napríklad v prípade Ondřeja Soukupa. No a po zriadení kategórie kapela v ankete Zlatý Slávik získali aj najvyššie ocenenie ako orchester a v podstate to len kopírovalo popularitu Karla Gota v závere 70 rokov, to sa potom postupne začalo meniť a na trone ich vystriedali ako prvý e, skupina Katapult. No ale Ladislav Štajdl ten sa aj ako interpret nenápadne začal prejavovať v tých 70 rokoch. No a keď už sme pri seriáli Skúšky z dospelosti, tak ono to malo aj svoju druhú stranu na singli a pesnička dostala názov Milujte. Milujte. maturitě fůra starostí. Miluji tě, křičím radostí. Mozek znova vnímat přestává. Kantorova slůvka laskavá. Flinta v žitě průšvih konečná. Miluji tě v kouro zbytečná. U všech všady znám ty rady vážení. O tom, co se v mládí naučí. Spím jak špalek dá, jsem dalek zmoudření. Jež se mění v úctu papučí. zamračen. Žralo v botě víno na kyslé, o životě vím už taky své. V najlitě džín či ve froté, miluji tě brácho živote, něčím budu navzdor bludům vážení, i když nevím, premýšľal som dlho, čím je táto pesnička blízka. V tom roku 1980, keď bola ponúknutá, niečím budú, ale zatím ešte nevím čím. A keďže sa to oficiálne teda dokončilo 3. marca, tak v tejto chvíli už viem, prečo som mal k tomu vždy tak blízko. Text Zdenka Borovca, ktorý ako textár bol vždy úžasný, tak to iba potvrdzuje pokiaľ ide o samotného Ladislava Štajdla, tak e, spolu s Karlom Svobodom patril k tým základným pilierom, čo sa týka tvorby repertoáru pre Karla Gota. Napísal desiatky pesničiek pre neho a už zo 60 rokov sa to e, začína tento príbeh, môžeme to datovať do tohto obdobia, aj keď e, samozrejme Karel Gott spieval repertoár rôzneho zamerania z tých výraznejších určite kávu si osladím, keby sme to prepojili dvojica Štajdl Gott, ale písal aj pre Helenu Vondráčkovú, Hanu Zagorovú, Jiřího Korná. No, prekvapením môže byť aj komponovanie pre umelcov tej predchádzajúcej generácie, akými boli Judita Čeřovská alebo Iveta Simonová. V 80 rokoch sa k tomu pridali potom Dalibor Janda alebo Iveta Bartošová, no a po 89 sa v podstate tejto hudobnej kariéry vzdal, začal podnikať a keď už niečo v tých 90. rokoch, tak e, predovšetkým pre Ivetu Bartošovu, to vieme, kam by nás nitky viedli, my v tých 80. rokoch, ale v prípade interpretácie pesničiek e, zostaneme. Toto nás e, bude ťahať aj na Slovensko, pretože vznikol taký dobrodružný seriál ktorý dostal názov Tajomný ostrov režisera Vladimíra Blaška no a Jozef Holec, Peter Kočiš, Monika Pašová, prípadne Jana Naďová, Ida Pajčová a tak ďalej. Tí si zahrali, Karol Spišák, toho tiež netreba obchádzať. Muziku k tomuto seriálu písal práve Vladislav Štajdl. No a text k tejto pesničke s názvom Báječný plán Milana Lasica – No a tak toto vyzeralo, keď sa spojili dohromady ako textár a interpret. My máme právo na dnes báječný plán, tak nespí pridaj sa k nám. Ak dobrú vôľu, chuť a odvahu máš, pridaj sa k nám a hneď si náš. Tak rýchlo vstávaj z postele, kým narátáš do pleť a svojej vlastnej váhavosti pečlivý poveď. My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám, pridaj sa k nám. Dnes ráno možno objavíme zabudnutý svet a všetci chlapci z ulice nám budú závidieť. My máme práve na dnes zbáječný plán, tak dnes tam, pridaj sa k nám. A túžiš s námi uzrieť neznámú zem, splní sa tvoj chlapčenský sen. Tak nerozmýšľaj, zbal si bato a stan, pár pevných lán, pridaj sa k nám. Šlajka stúpa na stožiar, už čaká naša loď. A ak chceš s námi odplávať, tak neváhaj a poď. Ak dobrú vôľu a odvahu máš, pridaj sa k nám a hneď si náš. Tak rýchlo stávaj z postele, veď ty k nám patríš tiež. A tisíc krásnych dobrodružstiev s nám zažiješ. My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám pridaj sa k nám. A ak si sám, pridaj sa k nám. Na na na na na na na na. Áno, toto je tiež dôkaz, že sa pridal aj k tým, ktorí písali filmovú, seriálovú muziku No a aj keď nebol taký úspešný ako Karel Svoboda alebo napríklad Angelo Michajlov, tak aj po tejto stránke vznikali zaujímavé výtvory. Vo filme sa poprvýkrát objavil ako člen semaforského ansámblu v titule Kdyby tisíc klarinetu v roku 1964. Tu skladateľskú činnosť rozbehol až v 70. rokoch. Na podnet svojho brata Jiřího napísal muziku pre muzikál Hviezda padá vzhúru, ktorá bola motivovaná legendárnym dudákom Švandom, tým strakonickým. No a Ladislav Štajdl, ktorý bol nepochybne úspešným a dobrým skladateľom, tak eh, prekvapujúco bola tam taká malá neschopnosť vybaviť hudbou kompletný film a pesničky aj z tohto muzikálu sú dnes už v podstate zabudnuté, ale v rovnakom čase napísal aj niektoré piesne pre titul Romance za korunu. No a ani jeho ďalší počin, hudba k komédii Parta Hits sa no, dá sa povedať, že sa to až tak nevydarilo. Tá ústredná pesnička Vúne mléka v podaní Karla Gota to bol taký podprieberný titul už aj vtedy a dnes v podstate sa málo kto týmto smerom už obzerá. Potom došlo k televíznym inscenáciám a filmom typu Radosť až do rána. Tam pesničku dokonca aj na Bratislavskej líre, ak sa nemýlim, predniesol Jirka Korn. V 79. E, to bola práve e, záležitosť s názvom Skúšky z dospelosti. Toto sme si aj úvodnou, aj záverečnou pesničkou pripomenuli. Neskôr došlo na seriály typu Malý pitaval z veľkého mesta alebo Chlapci a chlapy, kde si piesne rozdelili Iveta Bartošova a Michal Penk. Iveta spievala vždy na začiatku tej ktorej časti a Michal to tam zaklincoval na konci. Jak ten celkový počet filmov, inscenácií a seriálov, kde sa objavila hudba Ladislava Štajdla, tak približne 60 by ich malo byť na jeho konte. Tá nasledujúca pesnička, tá sa trošku vymyká z tohto zoznamu, pretože on ju síce ponúkal Karlovi Gotovi, ale ten mal v tom čase veľa pomalých skladieb, tak si ďalšiu odpustil a tak ju 17. januára roku 1977 naspieval Ladislav Štajdl sám a Čuduj sa svete stal sa z toho v podstate jeho taký najvýraznejší titul, pokiaľ ide o Ladislava Štajdla ako speváka. Opäť možno ako textára spomenúť Zdenka Borovca a to vďaka nahrávke s názvom Mžíti do vlasů. Mžíti do vlasů koncu tohto minibloku s tým záverom možno spomenúť napríklad aj e, titul zaslúžilého umelca, ktorý mu bol prisúdený. V roku 1992 potom obdržal aj diamantovú platňu za 10 miliónov predaných údobných e, nosičov. No a úspech zožal aj s niektorými pesničkami v zahraničí. V 79. to bola napríklad Helena Vondráčková v Tokiu kde súťažila so skladbou Když zabloudíš, tak e, zavolej. A pravdou je aj to, že e, úspechom e, bolo aj to, keď v roku 2015 mu prezident republiky udelil medailu za zásluhy o štát v oblasti umenia. Stal sa autorom približne 200 pesničiek a k tomu treba rátať teda aj tú muziku k seriálom a filmom a z času na čas aj interpretom. Aj v záverečnej nahrávke tohto bloku si ho ako speváka pripomenieme. Tento text už písal Mirek Černý v roku 1979 sa s tým bolo možné zoznámiť pod názvom Ospalé ráno. Blízko jsem tvá ústa měl blízko, jak je můžou být. A dlouho jsem je líbat směl a tvé srdce cítil být. Pak najednou jsem zůstal sám a nic není jak já si pořád. Teď náhle ruce prázdne mám, už neplatí, co dřív jsem znal. Blízko jsem tvá ústa měl, tak blízko, jak jen můžou být. dosnívať, pretože opäť to bude stretnutie s realitou tých hudobných oslávencov, respektíve mien nám aktuálny termín 12. marcový deň ponúka viac. No, sú tam aj odchody, žiaľ, s týmto spojené. Keď sa pozrieme na svetovú hudobnú scénu Liza Minnelli, rodáčka z Los Angeles, tam je to o 79. výročí narodenia speváčky, herečky, tanečnice, ktorá sa stala dcerou slávnej americkej herečky Judy Garlandovej a jej druhého manžela, filmového režiséra Vincenta Minelliho. V prvom filme sa objavila už ako trojročná. Divadelnú premiéru eh, si odbila vo veku 17 rokov v muzikáli v roku 1963, v 72. sa potom, eh, dá sa povedať, že preslávila Hlavná úloha vo filme Kabaret, za toto dostala Oscara, podobne aj v roku 1981 za úlohu v muzikáli Artur. No a na začiatku 80 rokov tam tam boli problémy s alkoholom, s drogami, liečila sa, údajne teda to všetko dopadlo dobre a v roku 1985 sa jej aj vydaril návrat. V auguste 1989 už opäť eh, žala úspechy s novými pesničkami. Hrala v zhruba 20 filmoch, vydala 11 štúdiových albumov. Treba k tomu samozrejme priradiť aj nejaké tie živé a kompilačné tituly a na tejto scéne hudobnej patrila medzi tými, ktorí boli neprehliadnutelní a zostáva. O dva roky neskôr narodený basový gitarista, spevák a zakladateľ kapely Barclay James Harvest, Les Holroyd, tak e, ten s touto art rockovou formáciou, ktorá vznikla v Manchestri v septembri 1966, slávil celkom e, slušné úspechy. V 70. rokoch boli úspešní v Európe a populárni hlavne v Nemecku vydali viac ako 20 štúdiových, aj tých živých záznamov a dá sa povedať, že najúspešnejšie to bolo v, tak v polovičke 70 rokov. Ono sa ten príbeh uzavrel v roku 1998, vyzeralo, že definitívne, ale od roku 2002 došlo aj k nejakému pokračovaniu. Rovesníkom je James Taylor, rodák z Bostonu, spevák, skladateľ a gitarista, ktorého k hudbe priviedla mamina, operná speváčka. No a svoj prvý album ponúkol pod názvom James Taylor v roku 1968. Na jeho konte 5 cien Grammy. V roku 2000 ho uviedli aj do rock'n'rollovej Siene Slávy takže môže byť, že aj toto meno mnohí zaregistrovali, tak ako aj Marlona Jacksona, ročník 1957. Ide o brata slávneho Michaela Jacksona, napokon vo formácii Jacksons sa tiež mal možnosť prezentovať. V závere 60. rokov vytvorili piati bratia úspešnú formáciu a Úspešné bolo pre nich hlavne obdobie od začiatku 70. rokov, keď sa zadarilo aj s jednotlivými skladbičkami dostať sa na popredné pozície jednotlivých hitparád. 18 albumov, 4 kompilácie, najúspešnejším bol druhý album ABC, ktorý vyšiel v máji roku 1970, aj trojka z toho v podstate takmer totožného obdobia v septembri 1970 už stihli ponúknuť Predaj pri oboch e, prekročil hranicu 6 miliónov nosičov. Marlon vydal aj solovku v 87. album Baby Tonight. No a aj tam sa objavili nejaké pesničky, ktoré zaznamenali úspech na tú, tak povediac, domácu scénu, Česku, Slovensku. Na to si ešte posvietime, ale v tejto chvíli to už bude o mene keď som sledoval stránku vydavateľstva Suprafon, tak som tam žial teda zmienku o tomto odchode nenašiel a určite by si ju zaslúžil, možno som len zle hľadal, lebo Suprafon trošku zmenil dizajn svojich stránok, takže tí, ktorí tam chodia dlhodobo, môže byť, že sa spočiatku e, nebudú vedieť až tak veľmi zorientovať, chce to chvíľočku a napriek tomu naša spomienka na Jozefa Zímu dnes bude a určite si ju zaslúži aj za to, čo spieval nielen teda v rámci dychovej hudby, kde sa stal tiež, tak povediac, nekorunovaným kráľom, ale aj tá popová muzika, ktorá mu bola blízka v tých 60 -tých rokoch predovšetkým, tak aj tá si zaslúži, aby sme si takýto návrat urobili. A keďže sa najvýraznejšie aj po tej hereckej stránke zviditeľnil hlavne rozprávkou Princezna so zlatou hviezdou, samozrejme kde inde ako na čele, ju mohla mať, tak si to aj v úvode tohto minibloku pripomenieme. Prstýnek nežný Dala mi, Teď leží na mé dlani. Krátké to bylo setkání navždycky odešla mi. Jsme proti lásce bez zbraní když pod hvězdami raní prstínek něžný dala mi teď leží na mé dlani prstínek něžný dala mi teď leží na mé dlani láska je žár i hořký chlad. Teskný muž na měsíci. Zaduněl hvězdný vodopád, viděl jsem létavici. Prý člověk má si něco přát když hvězda k zemi padá. Aby tak jako mám tě rád, měla i tys mne ráda. Aby tak jako mám tě rád, měla i tys mne ráda. nezabudnutelný princ Radovan v rozprávke, ktorá dostala názov Princezna zo zlatou hviezdou, pesnička Prstínek. Toto je verzia, ktorá by mala byť z roku 1959, čiže trošku mladšia ako tá filmová. Autormi Bohuslav Sedláček a Ladislav Való. Ten sláčikový orchester viedol Zdeněk Marat, ktorý sa tiež ako autor hudby mal možnosť zviditeľniť. Pokiaľ ide o Jozefa Zímu, ten príbeh životný sa začal 11. mája roku 1932 v Prahe po absolvovaní gymnázia. Vyštudoval na Pražskom konzervatóriu herectvo a spev. Súčasne so štúdiom na Divadelnej akadémii muzických umení sa učil aj speváckej činnosti súkromne u profesora Karenina po ukončení štúdia nastúpil do angažmánu v Benešove, kde pôsobil 3 roky až do nástupu na vojenskú prezenčnú službu. Tu vojnu prečkal v armádnom umeleckom súbore a po ukončení nastúpil do divadla Satery, to by malo byť dnešné ABC, kde mu vtedy ponúkli angažmán, dokonca samotný Jan Verich a pôsobil tam do roku 1962. Potom nastúpil do mestských divadiel pražských, kde bol v angažmáne rovných 30 rokov. Na tom filmovom plátne sa poprvýkrát objavil v roku 1957 a za hereckú kariéru vytvoril niekoľko postáv, ale nesmrteľnosť si zaistil práve touto úlohou princa Radovana No a na televíznej obrazovke sa objavil aj v niekoľkých inscenáciách, seriáloch a úspešne vystupoval tiež ako konferenciér. Súčasne s tou hereckou kariérou odštartoval aj e, spevácku. Začínal ako spevák pop music. Výborne mu to hladilo vo swingovej oblasti. Stal sa aj jedným z prvých e, domácich interpretov rock'n'rollu a medzi jeho prvé hity sa zaradila skladba Blues pro tebe, ktorú pôvodne teda ponúkol Jiří Suchý. No a v ďalších rokoch natočil aj ďalších niekoľko známych pesničiek a vystupoval aj s mnohými populárnymi interpretmi, či už to bol Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, s Pavlinou Filipovskou naspieval aj niekoľko duetov, no a tiež sa držal dlho na popredných priečkách eh, hitparád. parád od konca 70. rokov sa venoval hlavne dychovke a ľudovým pesničkám, čím si tiež na svoju stranu naklonil veľmi slušnú skupinu vášnivých priaznivcov, hlavne teda v radoch seniorov. Možno toto číslo násobiť, no a počas svojej kariéry naspieval viac ako 200 pesničiek a získal 3 zlaté a jednu platinovú platňu. Tá nasledujúca nahrávka nám pripomenie jún roku 1963. Toto bude skupina Jozefa Zímu, ktorá ho bude sprevádzať v skladbe Jaromíra Vomáčku a Zdeňka Borovca. Jak se máš, Maruško? Jak se máš, Maruško? S kým teď chodíš, lásko má? Řekni s kým nežárlím. Co děláš, Maruško, jářku, který nešťastník můžeš říct? Líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti, ty časy je mi nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni, proč jen ti rodiče zamlada v lásce nám brání? Tak vidíš, Maruška, já tu ať tedy ten tvůj tentokrát víc má tě rád. Tak jak pak se máš, Maruško? Jestli pak chodíš ještě někdy tančit? Nechodíš? A tak, ty jsi daná. <laughs> no já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám, mám takhle trošku hlavu pod vodou. Nemáš. Ty si ho spálila. A tak, manžel. No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš porád, jenom ti trochu povyrostla. A co děti? Máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? tak to je Kája, promiň Karle, promiň. vzpomín si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti, ty čas je mi ne, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni, proč jen ti rodiče za v lásce nám brání? Kam spěcháš, Maruško, já vím, že jdeš za tím svým, tak jen běž. Já spěchám teď No a my sa v tejto chvíli presunieme aj k tej záverečnej pesničke tohto bloku. Ešte si povedzme, že v prípade Jozefa Zímu bolo známym aj manželstvo s herečkou Evou Klepáčovou. V roku 1958 došlo k obradu. Tá bola známou hlavne vďaka úlohe Káči v rozprávke Hrádky s čertem. Narodila sa dcéra Zuzanka, spoločne e, s manželkou napísali aj spomienkovú knižku s názvom Princ a Káča, v ktorej takým úspevným spôsobom popisovali spoločné životné peripetie aj zo súkromia, aj z oblasti teda tej umeleckej. No a za svoj prínos českej hudbe obdržal celý rad ocenení. Bol uznávaným pre svoju dlhoročnú prácu v oblasti folklóru a populárnej hudby. V roku 2008 to bola cena Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dubingu, cena Tálie za celoživotné majstrovstvo v kategórii opereta muzikál, tak to má už 11 rokov, o ďalších 5 rokov neskôr si prevzal medailu za zásluhy prvého stupňa, bolo to teda za tie zásluhy o štát v oblasti umenia. No a pred dvomi rokmi mu udelili aj cenu umeleckého združenia Artes majster zábavného umenia za celoživotné majstrovstvo. Na konte Jozefa Zimu je aj bronzový slávik, to sa písal rok 1964, keď sa anketa v podstate ešte len rozbiehala, ale už v tom čase patril medzi obľúbených interpretov a dôvodom udelenia určite bola aj pesnička, ktorú si sám zhudobnil, otextoval a s orchestrom Karla Vlacha mal možnosť v štúdiu na Strahove v júni roku 1964 tiež naspievať. Takže tretia pesnička, bodka, za týmto miniblokom to bude Gina. Gina, yeah, yeah, Gina, Gina, Gina, Gina, Gina, Gina ji, a ji, a ji, znamenají doma dávají, já však potají ří a ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já, já, já, já džinu mám rád. Poličina dá pusu ve staň. Magdalena píše u Poličině spak, měsíc do dlaní. Magdalena doma uklízí, Gina zná twist a medizm. Magdalena kávu nabízí. A Gina va va va va va va. Oh, Gina, yeah, yeah, Gina, ji a ji a ji, ji, ji, ji, ji, ji, jiná jména jí doma dávají. Já však potají ří a ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. O, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já, já, já, origina dá pusu bez planí. Magdalena píše u korigině spad měsíc do dlaní. Magdalena doma uklízí, džina zná twist na medizm. Magdalena kávu nabízí a džina va, va, va, va, va, va. Origina, je, je, je, a dži, a dži, dži, dži, dži, dži, dži, dži, džina. Oh, je, a je a jiná mena i doma dávají. Já však potají ví a ví a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaleno. Světice z jižní ulice, jenomže já, já, já, já džinu mám rád. Tento príbeh sa žiaľ už uzavrel minulý týždeň 6. marca. Napriek tomu, že celoživotným heslom Jozefa Zímu bolo nerad se ohlížím dozadu, my sme iné ani učiniť nemohli a v podstate ani tak nerobíme kedykoľvek, keď sa posadíme k petrolejke a bude to patriť aj, alebo platiť skôr v prípade toho posledného, koho si dnes ešte pesničkami pripomenieme. K nemu vedie cesta opäť cez hudobný kalendár s dátumom 12. marec. Najskôr si pozrieme kvarteto tých, ktorých sviatok pripadol na tento deň. Jedno meno už len môže byť o spomienke. Zdeno Sichra, rodák z Holasic pri Brne, ročník 1936, vyučený automechanik. Na vojenčine bol v Martine, potom sa usadil v Bratislave a od roku 1962 spieval s orchestrom Jureja Velčovského, pôsobil aj v Tatra Reví, potom bol členom spevohry na novej scéne. Počas kariéry naspieval približne 200 pesničiek a jednou z najznámejších sa stala skladba pod Akropolou, ktorú si s ním mnohí spájajú dodnes. No a aj pod týmto názvom v roku 2003 vyšiel taký výberový album. Zomrel pred 5 rokmi, takže v apríli môže byť, že si aj na ňo zaspomíname pri príležitosti tohto mini jubilea, inak na budúci rok to teda bude o 90 Rovnako jubileum presne o rok čaká aj gitaristu skupiny Vidiek menom Richard Jajcaj, bude to 60 dnes je 59 na programe dňa. Od roku 1981 sa datuje založenie skupiny Ventil RG, no a pôvodne teda skupina Krach. Hrali punk rock z tohto obdobia hitovka Fajčenie škodí zdraviu, alebo radšej budem dnes aktívny, ako zajtra radioaktívny, spolupráca s Danielom Mikletičom, No a potom vznikol Vidiek v tom 87. Prvý album Nechajte si ju, ten je z roku nasledujúceho a pribudali aj ďalšie samozrejme. Matej Rupert, ten je ročníkom 1978, spevák vystupujúci so skupinou Monkey Business, príležitostný herec a už aj v porote sa sem tam objavil. Na základnej škole bol členom folklórneho súboru Rosenka. No a v priebehu štúdií na strednej pedagogickej škole sa zúčastnil hudobnej e, súťaže alebo hudobno-súťažného programu Caruso Show a zvíťazil. 4 roky potom pôsobil vo funky kapele Leguar GR. V 99. sa stal spevákom vznikajúcej skupiny Monkey Business a súčasne bol prijatý aj na konzervatórium v odbore populárny spev. Štúdium ale po pol roku ukončil. No a z počiatku e, s Romanom Holím, členom Monkey Business, sa podielal aj na ďalších projektoch a zahral si aj vo filmoch e, typu Jak se zbaviť neviesty, Pusinky alebo Pupendo. V 2006 sa stali Zlatým Slávikom, respektíve vyhrali anketu alebo časť s názvom Skokan roku. No a on potom túto cenu v novembri 2013 vrátil s odôvodnením, že anketu sprevádza cenzúra, pretože bol zo súťaže diskvalifikovaný reper, ktorý si hovorí Řezník. Inak v 2007 roku pribudla na jeho konto aj cena Andel ako najlepšieho speváka. Výťazom súťaže sa stal svojho času aj ďalší oslávenec, ročník 1987, rodák z Košíc, Lukáš Adamec. V 2011 zvíťazil v rámci druhého ročníka speváckej súťaže Československá Superstar, predtým vodnopolista, pôsobiaci aj v skupine Siempre, ktorý vyrastal v hudobníckej rodine, no a vo finále teda porazil Gabrielu Gunčíkovú v roku 2016 sa stal aj víťazom súťaže, ktorá má taký nelogický názov. Tvoja tvár znie povedome, lebo neviem, že by tvár znela, ale čo už dnes má spoločné s logikou. Snad logické bude iba to, že sa povenujeme tiež Arnoštovi Pátkovi, keďže nedožitá 70 si tento náš návrat k jeho odkazu určite zaslúži. Nie, že by to bolo pre všetkých hudobne chtivých a hlavne fajnšmekrov, ale zostali tu odkazy, ktoré nás týmto smerom ťahajú a my sme tu už popohrávali všeli čo možné, tak máme možnosť sa teda obzerať aj týmto spôsobom, keďže nahrávok je dosť k dispozícii, hoci teda Arnošt zanechal po sebe v podstate len jeden solový album, ten druhý, ktorý točil s Jirkom Helekalom, to už je skôr taká spoločná záležitosť, Tremská oáza z 90 rokov, ale skôr sa budeme obzerať do tých 80 -tých. a ako prvá by mohla zaznieť titulná pesnička tej jeho profilovej LP platne z 87. roku skladba Dívka. Dívka se projde v bytem líně, pod sprchou si ještě zíme, vzbudí se až u zrcátka, když se balí do pozlátka, očím půjčí výraz sněžný, a pak krásně bouchne dveřmi. vidí v diskotéce. Už se těší, jak se znova dneska zkusí Pozeráme sa za Arnoštom Pátkom. Peťky v dátume narodenia, 5. marec, rok 1955. Stal sa neskôr teda spevákom, gitaristom, nejaké pesničky si aj sám zhudobnil, muzike sa venoval v podstate od svojej 16 Stal sa gitaristom v kapelách Mody a Apollo Petra Spáleného a potom po Karlovi Šípovi prevzal vedenie v skupine Faraón. Ako solový spevák vystupoval zhruba 4 roky, od 85. Bolo to aj s kapelou Kroky Františka Janečka, aj so skupinou Petra Haniga. No a v roku 1990 sa vrhol na podnikanie v oblasti pohostinskej činnosti. Podľa hudobného producenta tiež nedávno zosnulého Petra Haniga mal Arnošt absolútny sluch a keď zobral nejaký hudobný nástroj, tak zvyčajne na to aj dokázal zahrať. My si pripomenieme hlavne pesničky, ktoré sa objavovali na tej jeho profilovej LP platni s názvom Dívka. Už sa tam niečo zbieralo aj z predchádzajúceho obdobia. Hlavne tá úvodná skladba, ktorou sa zrejme zviditeľnil najviac. Tá už mala zhruba rok, keď sa dávali dohromady aj tie zvyšné. Vladimír Zahradníček a Jaroslav Machek ju napísali a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu ju mal možnosť pred tými 41 rokmi tiež zaznamenať. Titul s názvom Poslední prázdniny. Poslední prázdniny nebolí a já mám rozhled vážně rád. Jsou prázdniny, ty poslední. A tak bych tě rád vytáh, až na šumovský špičák, tam budem hezkou chvíli stát. Jsou prázdniny, ty poslední. přednost naší hoře a pošli pozdrav mámě z hor. Jsou prázdniny, ty poslední. Vždyť horský potok stačí, je každopádně slačí, tak vyřešme ten zrádný spor. Jsou prázdniny, ty poslední. posledné prázdniny, ale ešte to nie je posledná nahrávka, ktorú v podaní Arnošta Pátka počúvame. On sa narodil ako Arnošt Piaček, pod týmto menom aj istý čas fungoval. V roku 1973 rozbehol tú profesionálnu umeleckú kariéru. No a v skupine Faraón Karla Šípa a Jaroslava Uhlířa sa objavil, komentoval to slovami, když od nich odešel Jirka Schellinger, který měl tehdy svůj první velký hit Holubý dům k Frantovi Čechovi, angažovali místo něj mě a Víťu Vávru. Jarta Uhlíř eh, skládal písničky, Karel Šíp je textoval a oba zároveň scháněli vystoupení. No a Arnošt ten aranžoval pesničky, v 74. sa oženil, čo skoro narukoval na vojnu do Tachova, po dvoch mesiacoch sa vrátil, v 75. sa stal ocinom malého Tomáša, No a keďže v tom čase e, na najvyššie miesta rebríčkov zamierila švédska skupina ABBA, tak si spolu s ďalšími hudobníkmi povedali, že by to mohli e, po tomto vzore urobiť aj v českom duchu. K faraónom nastúpila jeho sestra Eva, druhou speváčkou, ktorá vzýšla z konkurzu, sa stala Marcela Holanová, vtedy ešte s dvomi L, Neskôr to jedno vypustila, stala sa manželkou Karla Šípa. No a ich mužskými partnermi e, boli okrem Arnošta teda ešte aj Bolek Zemánek, ktorý bol predtým známy v účinkovaní v triu Achil Zachar Bolek. No a časom sa zamerali na hranie v Polsku, kde im vyšli aj dva single. Po finančnej stránke to bolo podstatne výhodnejšie než hranie doma. No a neskôr, teda v 70. rokoch sa mal možnosť e, stať viac e, muzikantom, to spievanie čiastočne zavesil na klinček a intenzívnejšie sa venoval skôr hre na gitaru. V roku 1980 pôsobil dokonca ako basgitarista, čiastočne aj ako spevák v pomerne neznámej formácii s názvom Mody, ktorá bola postavená opäť v duchu Abby a špecializovala sa na hranie v Poľsku, ale aj v Sovietskom zväze. Na gitaru hral aj Zdeněk Juračka, známy aj z v skupine Žlutý pes. Na klávesi Jan Obermajer spievali dvojčatá, sestry Mikešové. No a na konci trojmesačného zájazdu po Sovietskom zveze, kde sa hm, mali možnosť krížom krážom teda dostať na mnohé miesta aj na Sibír, až po štáty Strednej Ázie, tak bol tam aj trošku taký miernejší problém, pretože boli tam aj Dni kultúry Československa v Sovietskom zväze, na ktorých boli e, mnohí významní pracovníci z Prago koncertu, súdruhovia z ústredného výboru komunistickej strany, aj spevácké špičky na čele s Karlom Gotom, tak v hoteli Rosia trošku popili, urobili tam nejakú výtržnosť, zdemolovali izbu, v ktorej bývali, lebo to bolo zo zúfalstva, keď videli, ako sa tam naši prominenti vrátane vrcholných interpretov, umelcov, klaňajú. Ten počin bol považovaný za bojkot celej akcie, za čo teda aj doma ich e, čakali postihy. Vyslúžili si zákaz umeleckej činnosti, po prilete do Prahy sa ocitli bez práce, dokonca ich chceli vysťahovať do pohraničia. Spomínal na to ako na hroznú dobu, keď pol roka bol bez práce, nakoniec um, bol pomocníkom v geodézii, takže chodil držať tyčku zememeračom bez peňazí doma manželka na materskej dovolenke s dieťaťom kamarát robil zvukára Eve Pilarovej a keď sa jej zmienil o problémoch, tak e, mu zatelefonovala, pozvala ho k sebe domov a tam mu ponúkla miesto gitaristu v sprievodnej kapele, takže aj takýmto spôsobom sa Arnošt Pátek pretlkal. Na dva roky zakotvil aj v skupine Apollo Petra Spáleného, kde dostal potom aj príležitosť zaspievať si nejako solovo a pomaličky sa opäť začal škriabať trošku do popredia. No a my si pripomíname obdobie, keď už to bolo o tej LP platni, ktorá sa akýmsi zázrakom napokon predsa len zrealizovala. Nebolo to len o tanečnom orchestri Československého rozhlasu. Niektoré nahrávky točil aj so skupinou Rogalo. Tu je jeden z dôkazov. Pesnička Stanislava Chmelíka, ktorú otextoval Jaroslav Machek a dal jej názov Motýlek. Motýlek. všem, měl velký výběr, jen vyznat se v něm. Motýlek lítal a mapoval svět, někdy se spálil a po každé zpět. Motýlek lítal a s každým si hrál, snadno se zbál. velký výběr, jen vyznat se v něm. Motýlek lítal a mapoval svět, někdy se spálil a po každé splet. Motýlek lítal a s každým si hrál, snadno se zbláznil i odmiloval. Motýlek boudil, hned jsem zase tam, měl fůru přátel a vlastně byl sám. Tak takýmto motýlíkom bol svojho času aj Arnošt Jaček, Ešte stále rozprávame o tomto priezvisku oficiálnom, pôvodnom. Ono sa to začalo meniť aj po tom, čo naspieval pesničku Robina Kiba z Bee Gees, e, skladbu Julie, ktorá sa tiež celkom zaujímavým spôsobom tešila pozornosti, lebo v rádiách dosť často bola ponúkaná, aj keď na platni v podstate nikdy nevyšla, až potom neskôr na CDčku. No a počase dostal od kapelníka Pavla Krejču padáka z kapely Apollo a pretože už mal dostatok kontaktov, rozhodol sa vydať na solovú spevácku dráhu. Z hodov okolností vypadol spevák, ktorý mal spievať skladbu eh, Miroslava Zahradníčka a textára Jaroslava Machka Poslední prázdniny v súťaži Písničky pro hviezdu. Tak ju upravili, zaranžovali a v júni roku 1984 ju naspieval a stal sa z nej celkom slušný titul, ktorý ho ako neznámeho speváka e, vyniesol do súťaže medzi Helenu Vondráčkou, Vaška Neckářa, Petra Reska, Jirku Korna a ďalších podobných interpretov. Súťaž e, ešte ako piaček aj vyhral, ale na singly už vyšli poslední prázdniny pod menom Arnošt Pátek, ktoré vymysleli Zahradníček s Brodským, pretože sa im meno Piaček nezdalo byť pre speváka vhodné. <laughs> Dokonca chceli, aby sa volal Robin Filip, ale toto zase Arnošt odmietol a tak sa teda z Piačka stal Pátek. No a než sa vydal na solovú dráhu, mal za sebou naozaj plodnú muzikantskú cestu aj ako gitarista a hudobník Poznal jsem zákulisí koncertů a koukal při nich do hlediště, i když jinýma očima než později, když jsem se do nich díval už ne jako kytarista, ale jako interpret. Navíc jsem si zpočátku přinesl do pěvecké profesor Zlozvik v podobě pohybových návyků solového kytaristy a tak mi nějaký čas trvalo, než jsem si uvědomil, že už nedržím kytaru, ale mikrofon. No, ono to někdy môže vyznieť celkom komicky, hlavne pri záznamoch, ktoré sa dochovali. A dochovali sa aj pesničky, tá nasledujúca je z 87. roku. Arnošt si ju zhudobnil sám, čo sa týka textu opäť by pomohol Jaroslav Machek, sprievodné teleso, tanečný orchester Československého rozhlasu mal pod palcom Felix Slováček, a takto vznikla aj skladba z toho neskoršieho obdobia, ktorá sa na albume Dívka neobjavila, titul s názvom Boxer. Boxer. začal s tím dřív, než sám vůbec chtěl. Vyrůstal v domění, že svět je velký ring, že jen ten silnější vyhrává. Přes dívku výstižnou si právem vysloužil pro svůj názor a styl, způsob jak žil ve svých představách. Boh se ví, jak žít, musí vítězit, za svý mít a stát, než být sám. Knockout, Boh se ví, jak žít, na čem záleží, Boh se pouze ctí vítězství. svojím si išiel aj Arnošt Pátek. Dva roky účinkoval v kapele Kroky Františka Janečka. Potom ho Petr Hanik namotal na to, aby si založil sprievodnú kapelu a skúsil to solovo, takže na začiatku roku 1987 vznikla skupina Robinson, keďže on bol pátek, tak mal <laughs> svojho Robinsona a celé predstavenie sa odohrávalo na ostrove Arnošt e, bol nakoniec rád, že táto ročná etapa jeho života sa skončila, vrátil sa naspäť e, k Janečkovým krokom a aj to preto, lebo to bolo profesionálnejšie, takže vystupoval s nimi až do konca roku 1989. Potom po novembri sa vrhol na podnikanie v oblasti pohostinstva, začínali v Prahe na Zlíchove, kde 5 rokov si prenajímal vináreň, ale ani toto teda neskôr nedopadlo úplne najlepšie, hlavne vďaka tým zdravotným problémom, keďže na prelome tisíc ročí ochorel najskôr na cukrovku, o niekoľko rokov neskôr mu diagnostikovali zhubný nádor na tvári a v rámci liečby mu aj časť tváre odstránili. Zomrel pravdepodobne 9. apríla 2009, keď bol bez známok života nájdený vo svojom byte. Pár dní nebral telefón tak sa rozhodli do tohto bytu jednoducho dostať. No zostali tu pesničky, takéto spomienky. Ešte jedna na nás čaká, ktorá bude predposlednou skladbou aktuálnej Petroliky. Tak si poďme Arnošta pripomenúť aj v nahrávke, ktorá vznikla v podstate v podobnom zložení ako tá predchádzajúca, aj keď trošku skôr a uzatvárala jeho LP platňu s názvom Dívka, čiže Čas loučení. jindy, málo toužím zůstat sám. Pokud se konců lásek týká, mám rád. Happy jen víc než dlouhý pláč. Proto se zkoušej aspoň chvíli na mě smát zase půjdem každý zvlášť. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Čas loučení pak způsobí, že nejsem vlídný. Čas loučení je nejtěžší a vůbec bídný, když je mám víc než jindy málo toužím zůstat sám. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Čas loučení pak způsobí, že nejsem vlídný. Čas loučení je nejtěžší a vůbec bídný když tě mám. Víc než jindy, málo toužím zůstat sám. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. No a prišiel k nám aj v tejto chvíli. Ešte stihneme snáď posledný pohľad do dnešného kalendára lebo nám tam ešte zostali nejaké mená, aj čo sa týka narodení nových, aj tých odchádzajúcich. Mustafa Kemal Atatürk, turecký vojvodca, prvý prezident Tureckej republiky. Nie každý si už zaspomína, možno ani tam, kde bolo teritorium, ktoré mal pod palcom, tak snáď rodák zo Solunu bude mať dnes väčšie šťastie po tejto stránke. Jack Kerouac, to bol americký prozaik, básnik francúzsko-kanadského pôvodu, autor kultového románu Na ceste. Uplynulo 103 rokov od narodenia. Ďalšia postavička Oto Zelenka, to bol filmový televízny scenárista, spisovateľ, narodený v roku 1931. Keď mal 30, tak sa v Bratislave narodila neskôršia herečka Zuzana Frenglová. Stala sa aj moderátorkou, aj režisérkou. Tak Plavčík a Vratko, kde si zahrala Majolenu, bol tu popolvár najväčší na svete, ale aj tá medulienka, ktorú mala možnosť stvárniť, točená na bojnickom zámku, potom aj zabudnite na Mozarta, zrelá mladosť, Anička Jurkovičová, samozrejme na to by sme zabudli. To bola divadelná herečka, ktorú mala možnosť e, stvárniť prvá slovenská ochotníčka No a to by mohlo byť z narodeninových všetko, keď sa prejdeme tými odchádzajúcimi. Ferdinand Karol Habsburský, arcivojvoda, zomrel v roku 1915 v Mníchove. Alois Jirásek, český prozaik, dramatik, autor humoristických a historických hlavne románov, možno sa tam aj niekto na tom riadne pobavil. Zomrel v roku 1930. Jozef Kroner, slovenský herec, filmový divadelný legendárny Kubo Pacho bol tam aj Pichanda tisícročná včela Svákoragan samozrejme to by sme tiež nemali obísť Živý byč Rysava jalovica Nech žije deduško bolo toho dosť opustil nás teda v roku 1998 rodák zo Staškova o rok neskôr zomrel herec, režisér Miroslav Holub, už bolo spomínané pred krátkým časom, keďže sa narodil 27. februára, že možno na Slovensku najznámejší ako domorák z prvej fontány pre Zuzanu. Zomrel v Ostrave ako 84-ročný. Karel Kachyňa, významný český filmový režisér. Minulý rok v máji to bola storočnica, dnes je to 21 rokov od odchodu. Zlatí úhoří, smrt krásných srnců, pozor vizita, kráva. Našlo by sa toho dosť. Aj si na filmovom festivale v Karlových Varoch prebral zvláštnu cenu za dlhoročný prínos svetovej kinematografii v roku 1999. O 4 roky skôr získal aj Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu. V roku 2008 zomrela v Ploštíne maratónska bežkyňa Ľudmila Šunová, známa tým, že maratóny absolvovala oblečená v ľudovom kroji. 115 maratónov absolvovala, prvý v roku 1979, druhý v roku 2007. Bola ročník 1923. Od nej o 6 rokov neskôr narodená ostravská rodáčka, filmová režisérka Viera Chytilová Tá opustila tento svet pred 11 rokmi. Zostali tu Hra o jablko, Panel Story, Kalamita, Faunovo, veľmi pozdní odpoledne, Šašega královna, Kopitem sem, kopitem tam, Dedičství s Bolkom Polívkom, ten zvyšok si doplňte sami. Dva odchody sú z roku 2019. Na jednej strane je to Viera Bílá, česká speváčka, hudobníčka rómskej národnosti, ktorá aj v spojení s Jankom Kuricom mala možnosť potešiť pesničkou o Maňo. Mirek Hoffman bol country spevák, textár, skladateľ a jeden z členov skupiny Greenhorns. Tiež nás opustil pred šiestimi rokmi. V roku 2020 to bol ruský herec, režisér, divadelný manažér a pedagóg Oleg Pavlovič Tabakov, jeden zo svetovo najznámejších a aj najuznávanejších ruských divadelníkov. Také tituly ako Vojna a mier, Moskva slzám neverí. To sú tiež e, projekty, v ktorých sa objavil. No a ako divadelný herec a režisér hostoval aj v divadlách v zahraničí. V 68. tiež v Pražskom činohernom klube v Gogoľovej hre Revízor. Posledné meno, dnes sme sa veľmi neobzreli týmto smerom, ale budeme tak ešte určite robiť aj v ďalších petrolejkách, pokiaľ ten plamienok sa podarí rozžeraviť. Jaroslav Vikrent opustil nás 12. marca pred tromi rokmi, bol skladateľom, textárom, básnikom, hudobníkom, spevákom, moderátorom, rodák z Přerova, pesničky, ktoré písal či už pre seba alebo pre Marušku Rotrovu, tie sa stali výraznými hitovkami z Kořápky o strapatá Střapatá tá Lásko a tak ďalej. Tam toho bolo naozaj neurekom, čo tu zostalo ako krásne dedičstvo pre nás všetkých ostatných. Posledný interpret dnešnej Petrolejky, keďže sme 8. marca nestihli a mala 45. narodeniny, tak nám ešte dnes zaspieva svoju lásku na 100 let Lucka Vondráčková a to bude bodka za aktuálnou petrolejkou. Tá ďalšia by mala opäť sa rozhorieť v priebehu nasledujúceho týždňa, dovtedy sa opatrujte, pekný marcový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.